وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار ايها المسلمون عباد الله فاتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى واعلموا ان مسؤوليه حفظ الامن والاستقرار مسؤوليه مشتركه بين الراعي والرعية والفرد والمجتمع دوكة كيمان باليكم حميد الله تبارك وتعالى نكوزتاك صالة سلام جيو كيونغوزي وأمة انتم يويت محمد صلى الله عليه وسلم فأوسيانكم شاء الله جل في علاه fainnahu qad faza almuttaqun na yapaswa tufahamu ya kwamba masulia ya kuhifadhi amani na utulivu katika nchi ni masulia mushtaraka jambo la kulinda amani na utulivu wa nchi ni jambo ambalo na ni kazi ambayo inafanywa kwa ushirikiano ni kazi inayofanyika kwa kushirikiana kati ya viongozi wa nchi kadhalika na raia masuulia haya si masulia ya mtu mmoja jambo la kulinda amani na utulivu katika nchi si jambo la mtu mmoja kadhalika si jambo la serikali peke yake bali ni jukumu la kila mmoja ndio maana ahlul ilmi wanasema ya kwamba haya ni masulia mushtaraka baina ulati al-umur waraiya ni masulia ambayo yanakwenda kwa ushirikiano kati ya viongozi na wananchi fataqa'u ala alasas masulia haya yanakuwa kwa ujumla ala wali al-amri yanamhusu zaidi mtawala min qibali rijali al-amn salama kupitia vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha serikali inakwenda mbio kupitia vyombo vya ulinzi na usalama kuimarisha amani na utulivu katika nchi فتحقن الدماء وتحفظ الأموال وتؤمن السبل فتحصل للناس الأمن والاستقرار serikali inafanya kila aina ya juhudi kupitia vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha damu za, za raia zinahifadhiwa kadhalika na mali zao kadhalika na heshima zao kadhalika inapatikana amani katika njia watu wanakopita katika njia zao wapite kwa salama na amani hili ni jukumu la serikali kuhakikisha inalinda inawalinda raia na mali zao kwa kufanya hayo ndipo hupatikana amani na utulivu katika nchi baada ya tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala وكذلك هذه المسؤولية تقع على المواطن والمقيم على حد سواء لأنهم هم هم المستفيدون بالدرجة الأولى كذلك Kazi ya kulinda amani na utulivu katika nchi ni jambo ambalo linawahusu pia baada ya serikali, kadhalika inawahusu wananchi, kadhalika na raia wa kigeni watakaokuwa katika nchi hiyo, kuhakikisha kila mmoja anakuwa ni mstari wa mbele anakuwa mstari wa mbele kuhakikisha anailinda na kuitunza amani na utulivu wa nchi hiyo, kwa sababu watu hao ndio wanaostahiki na ndio watu wenye haki zaidi na kustafidi na kunufaika na neema hiyo ya amani na utulivu. Kwa hivyo ni jukumu kadhalika la kila mwananchi kuhakikisha anailinda amani na utulivu wa nchi yake bitaawuni maa aljihati alamniya, kwa kushirikiana na mamlaka husika ya serikali fi kashfi ayi shay'in yunaqisu hadhihi an kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kufichua kila jambo ambalo linaloweza kupelekea kuvunja na kuharibu amani ya nchi yetu watajannubi ayi sababin kadhalika kila mmoja anawajibika kujiweka mbali na kila sababu inayoweza kupelekea ila zaazati al-amni inayoweza kupelekea kuyumba kwa amani ya nchi kwa sababu amani ya nchi inapoyumba hakuna linaloweza kufanyika hakuna jambo lolote linaloweza kufanyika sehemu ambapo hakuna amani watu hatuwezi kumwabudu Allah tabaraka wa taala ipasavyo pasipokuwa na amani watu hatuwezi kufanya shughuli zetu pasipokuwa na amani kwa mfano mwepesi na mfano uliokuwa mdogo ni kuangalia hali iliyotokea siku za karibuni na hiyo ni kidogo tu namna Allah tabaraka wa taala alipotaka kuwajaribu na kuwatahini waja wake kuiondosha neema hii ya amani kwa dakika chache na kwa muda mfupi ili watu waweze kufahamu ahamiyat al-amn wal-istiqrar fi al-bilad watu waweze kutambua umuhimu wa amani na utulivu katika nchi tumekuwa ni mashahidi juu ya jambo hilo ya kwamba bila amani hakuna linaloweza kufanyika hakuna hata mmoja aliweza kuingia hapo sokoni soko ambalo leo hii watanzania wamejaa hapa wanatarazak wanapata riziki za Allah tabaraka wa taala kwa sababu wako chini ya kivuli cha amani na utulivu na ilipotoweka amani hiyo hakuna aliyoonekana hapa sokoni kuonesha umuhimu wa neema hii neematul amni wal istiqrar bali ilifikia hatua baadhi ya misikiti ikafungwa watu hawaendi kusali kwa sababu ya hofu iliyowajaa wanadamu kwa sababu ya hofu iliyokuwa imewajaa waislamu kuhofia nafsi zao baada ya kutoweka neema ya amani kwa muda mfupi kwa hivyo neema hii ya amani ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha anailinda neema hii na asichukulie ya kwamba hii, hii ni kazi ya serikali hii ni kazi ya vyombo vya dola. Hapana, naam, ni kazi yao bishaklin am, lakini pia ni kazi yako wewe bishaklin khas. Kadhalika na wewe unahusika kuhakikisha unailinda neema hii ya amani na utulivu katika nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu sisi raia ndiyo tunaonufaika ndiyo tunaofaidika na hii neema ya amani na utulivu kwa kuweza kufanya mambo yetu kwa salama na amani na yako mambo mengi ambayo iwapo tutayafanya itakuwa ni sababu ya kupatikana amani na kudumu kwake yako mengi ambayo ahlul ilmi wameyaelezea kutoka katika kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam katika hayo iwapo watanzania tutayafanya mambo hayo basi itakuwa ni sababu ya neema ya amani kudumu na kuendelea kubaki neema ambayo tumekuwa nayo Tanzania imekuwa ni kisiwa cha amani na utulivu kwa muda mrefu mpaka hivi sasa tangu nchi hii imepata uhuru wake miaka sitini na nne ikiwa Tanzania ni kisiwa cha amani na yafahamika hivyo walillahi alhamdu walminna hizi ni katika neema za Allah tabaraka wa taala sasa ili neema hii iweze kuendelea kudumu pana mambo ambayo yatakikana watanzania kuyafanya wabilkhusus waislamu kujitahidi sana kuyafanya na kujipamba na mambo hayo jambo la kwanza addua ni dua yatakikana kwetu sisi raia yatakikana kwetu sisi waislamu na watanzania wote kwa ujumla tuwe ni wenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuidumisha neema hii ya amani na utulivu katika nchi yetu ya Tanzania. Katika maombi yetu tusiache kumwomba Allah tabaraka wa taala usiku na mchana, Allah jalla fi ula aidumishe na aibakishe neema hii, neema ya amani na utulivu. Na Allah tabaraka wa taala ametutaka tumwombe pale Allah tabaraka wa taala alipomwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani Allah tabaraka wa ta'ala mwambia mtume alayhi salam watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi basi waambie ya kwamba mimi nipo karibu nao mimi Mola wao nipo karibu nao ni mwenye kujibu na kuitikia maombi ya mwenye kuniomba pindi atakaponi, atakaponiomba mimi ni mwenye kumwitikia mja huyo haya ni maneno ya Allah tabarak wa taala anaelezea ya kwamba anatutaka tumuombe Allah jalla fi'ala na pindi tutakapomuomba basi yeye ni mwenye kuitikia maombi yetu fa alaina an nukthira min ad ni juu yetu wa Tanzania ni juu yetu waislamu kukithirisha kumwomba Allah tabaraka wa taala an yudima ni'mat al-amni wal istiqrari fi biladina aidumishe neema hii ya amani na utulivu katika nchi yetu kadhalika tuwaombee viongozi wetu tuwe na tabia ya kuwaombea viongozi wetu wakuu wa nchi. Tumwombee kiongozi wetu mkubwa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuwe na, na tamaduni ya kumwombea dua kwa Allah tabaraka wa taala, dua iliyokuwa njema, dua ya salah. Allah tabaraka wa taala amwongoze, amthibitishe, kadhalika ampe subira na ampe nguvu kutokana na hali na changamoto ambazo anazipitia wabil khusus katika kipindi hiki cha utawala wake. Kila kiongozi anapitia changamoto zake katika utawala wake. Hakuna mtawala asiyepitia changamoto abadan. Kadhalika, ili kujua hilo, angalia mitume wa Allah alayhimus salam changamoto walizozipitia katika kuongoza umma. Kadhalika na watawala hawawezi kuongoza wananchi pasipokuwa kupitia changamoto za namna moja ama nyingine. Kwa hivyo tuwe ni wenye kumwombea dua kwa Allah tabaraka wa taala, Allah amthibitishe na ampe nguvu aweze kusimama imara, aweze kuongoza vyema jahazi hili la taifa letu kadhalika kumwombea kwa Allah tabarak wa taala ampe wasaidizi waliokuwa bora wasaidizi ambao ni wenye kumshauri yaliyokuwa mazuri kwa maslahi ya taifa kadhalika kuwaombea dua alikhwa hawa ndugu zetu vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa wanayoifanya kuhakikisha raia kuhakikisha watanzania wanaishi kwa salama na amani watu wanakwenda mbio watu hawalali kuhakikisha watanzania wanabaki katika hali ya salama na amani wao na mali zao hawa watu wanastahiki pongezi lakini kadhalika wanastahiki dua kwa Allah tabaraka wa taala Allah awape nguvu na weledi wa kuweza kuhakikisha na kupambana na kila aina ya ufisadi na kufanya hivyo ni katika sunna. Kuwaombea watawala mina sunna ni katika sunna na ni alama katika alama za ahli sunnati wal jamaa, kama alivyosema hivyo al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala na wengineo, ya kwamba utakapomwona mtu akimwombea dua mbaya mtawala, fa'lam annahu sahibu hawa, fahamu ya kwamba mtu huyo ni mwovu huyo ni mtu mbaya asiyejitambua mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake lakini utakapomwona mtu akimwombea dua njema mtawala wake fa'lam annahu sahibu sunnatin insha Allah fahamu ya kwamba mtu huyo ni mtu wa sunna biidhnillahi tabaraka wa taala aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد imezoeleka kwa baadhi ya watu kwa kuto kutambua vyema mafundisho sahihi kuhusiana na viongozi wao wakisikia mtu anafanya dua kuwaombea watawala huwa wasema ya kwamba hu, huyo ni chawa kuna lugha ambayo imezoeleka kwamba huyo ni chawa, huyo anatumika, huyo amekula bahasha. Hapana bwana, kuwaombea duaa watawala ni sehemu katika sheria, ni sehemu katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu watawala wanahitajia dua zetu. Wakitengamaa watawala, nchi itatengamaa. Watawala wakiharibika, hakuna nchi hapo. Kwa hivyo katika mambo ambayo yanasababisha, yani katika mambo ambayo ni sababu ya watawala kutengamaa ni kuwaombea dua kwa Allah tabaraka wa taala. Ndio maana akasema Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala, lau kanat liya da'watun mustajabatun, lau kama mimi ningalikuwa ninajua thika ya kwamba nina dua ninayo maombi ambayo yanajibiwa haraka kwa Allah tabaraka wa taala ma ja'altuha illa fi sultan maombi hayo nisinge yaomba isipokuwa kumwombea mtawala kwa sababu mtawala akitengamaa basi ni sababu ya raia kutengamaa kadhalika ni sababu ya nchi kutengamaa kwa hivyo tuweke tamaduni na sunna na mfumo wa kuombea dua watawala wetu, dua zilizokuwa mzuri na kujiepusha kuwaombea dua mbaya watawala. Thaniyan, jambo la pili katika mambo ambayo iwapo tutayafanya itakuwa ni sababu ya kupatikana na kudumu kwa amani, shukrullahi azza wa jal ala hadhihi neema, kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya neema hii, neema ya amani na utulivu yatakikana kumshukuru Allah na kukiri ya kwamba hii ni neema itokayo kwa Allah lianna Allah jalla fi'ala huwa almun'im wahdahu la sharika la kwani Allah pekee ndiye mwenye kutoa neema kuwanemesha waja wake yeye peke yake Allah tabaraka wa taala wama bikum min ni'matin famin Allah neema yoyote mliyonayo fahamuni ya kwamba hiyo yatoka kwa Allah tabaraka wa taala Allah anasema hivyo ya kwamba neema yoyote tuliyonayo inatoka kwa Allah ikiwemo neematul amni wal istiqrar fa ni jukumu letu wa Tanzania kumshukuru Allah tabaraka wa kwa neema hii ili aweze kutudumishia neema hii ya amani kama alivyosema la in shakartum la azidannakum iwapo mtashukuru neema zangu nitakuzidishieni nitakupeni nyongeza ya neema hizo wala in kafartum inna adhabi la shadid na iwapo mtakufuru neema zangu basi fahamuni ya kwamba adhabu zangu ni kali mno hakuna anayeweza kustahamili adhabu zangu Allah tabarak wa taala atutaka waja wake na hapa aelezea kisa cha nabii Musa alayhi salam aliposema kuambia watu wake ya kwamba kuweni ni wenye kushukuru neema za Allah tabaraka wa taala na mkumbuke ya kwamba Allah tabaraka wa taala amekuhabarisheni ya kwamba iwapo mtamshukuru Allah kwa neema zake atakuzidishieni na iwapo mtakufuru basi adhabu zake ni kali atawapokonya hizo neema mlizonazo ili muweze kufahamu thamani yake baada ya kuondoka kwake na siku zote neema huwa yafahamika faida yake baada ya kuondoka kwake watanzania ukiwaambia tuko katika neema ya amani tulikuwa tukilingania sana na kuwahimiza watanzania ulazima wa kuilinda amani na utulivu na kwamba sisi watanzania tupo katika neema ili kujua hilo angalieni wenzetu wanaoishi katika hali ya taharuki katika nchi zisizo na amani na utulivu, angalieni ndugu zetu wanavyoishi maisha yasiyokuwa na raha, wanapohangaika hawaoni faida ya kuendelea kuishi. Sisi tupo katika raha, katika neema hii, tumshukuru Allah tabaraka wa taala, lakini wengi wanakuwa ni wenye kukufuru neema hii na kudharau ya kwamba hatuko katika neema, lakini baada ya kuyumba kidogo Allah akatoa fun, akatoa fundisho akatoa elimu kivitendo kidogo. Hilo imekuja kusaidia na kuwabusti baadhi ya watu waliokuwa hawafahamu ubora wa amani na utulivu. Kadhalika, katika mambo ambayo yatakikana kuyafanya kwa lengo la kudumisha amani na utulivu, istiqlalu wasaili lilami litazizi amni albilad, kutumia vyema mitandao ya kijamii katika kuimarisha amani na utulivu wa nchi, kutumia vyema mitandao ya kijamii, vyombo vya habari kuvitumia vyema kuhakikisha mnaimarisha amani na utulivu wa nchi. Mitandao ya kijamii ina nafasi kubwa ya kuimarika kwa amani na utulivu wa nchi kadhalika ina nafasi kubwa ya kuyumba amani na utulivu wa nchi mitandao ya kijamii na nyinyi ni mashahidi kwa hilo lililofanyika vurugu zilizofanyika yale yaliyotokea siku za karibuni sehemu kubwa ya ushawishi mpaka ikafikia hatua yakafanyika yaliyofanyika katika vurugo kitu ambacho walichokiita kuwa ni maandamano lakini si maandamano sehemu kubwa ya ushawishi wa matukio yale yamefanyika mtandaoni yamefanyika mtandaoni kuonesha ya kwamba mitandao ya kijamii ina nafasi kubwa kubakisha na kudumisha neema hii ya amani lakini pia ina nafasi kubwa ya kuyumbisha neema ya amani. Kwa hivyo, Watanzania tujitahidi sana, Allah Allah, tujitahidi sana kutumia vyema mitandao ya kijamii katika kudumisha neema hii ya amani na kuacha kueneza mambo ya uzushi, kuacha kueneza mambo ya uongo, kuacha kueneza propaganda na mambo ya kuichafua serikali yako. Mtanzania hutakiwi kufanya hivyo, si katika uzalendo, kueneza katika mitandao ya kijamii mambo ambayo yanaichafua nchi yako, ili hali yako mambo mengi yanayofanywa na serikali yako, mambo yaliyokuwa mazuri, mambo ambayo maslahi yake, faida yake inarudi kwa taifa hili. Jitahidi sana Mtanzania kueneza katika mitandao yale ambayo yanaleta faida faida yake zinarudi kwetu sisi raia na kwa nchi yote kwa ujumla kadhalika hilo ni katika mambo ambayo yatakikana watanzania kuweza kulisimamisha vyema ili Allah tabaraka wa taala aendelee kutudumishia neema hii ya, ya amani na utulivu katika nchi yetu kadhalika katika, katika mambo ambayo yatakikana kuyafanya kwa lengo la kudumisha neema hii ya amani na utulivu an yahdhara kullu wahidin minna ashadda alhadhar min an yakuna alatan yastakhdimuha alaadau liifsadi albiladi kila mmoja wetu kila mtanzania ahakikishe anakuwa makini achukue tahadhari aogope sana asiwe ni chombo kinachotumiwa na maadui zetu kwa lengo la kuiharibu nchi kila mmoja wetu achukue tahadhari aogope kweli kweli asije kuwa ni chombo kinachotumika asiwe ni chombo kinachotumiwa na maadui kuiharibu nchi na kuivunja amani na utulivu tulionao sawasawa mtu huyo anajua au hajui kwa sababu wako baadhi ya watanzania ambao wamekubali kutumika wanajua kabisa wanatumika na wengine wakalipwa kwa lengo la kuichafua nchi yao kwa lengo la, kui, la kutaka kuichoma nchi yao kwa maslahi machache ya kidunia atumiwa na maadui kuweza kuiumbisha amani na utulivu wa nchi. Wako baadhi ya Watanzania wamefanya hayo, na wengine wanaingia katika mkumbo, wanajikuta wanatumika wahum la yashurun, hali ya kuwa hawajui kwamba wanatumika, wanatumiwa na maadui. Basi kila mmoja wetu achukue tahadhari, asiwe ni chombo kinachotumiwa na maadui zetu katika kuivunja na kuichezea amani ya nchi yetu tulionayo ambayo ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili ni msingi sana wabil khusus vijana vijana wa Kitanzania tahadharini sana kutumiwa na maadui zetu na maadui zetu kuiyumbisha neema hii ya amani alhadhara alhadhara tahadharini sana na jambo hilo sawa sawa mnajua au hamjui na mfahamu ya kwamba maadui hawaitazami vyema hii neema tuliyonayo. Wanataka tuendelee kuishi katika hali ya machafuko, wanataka tuishi katika hali ya machafuko misiri ya nchi zingine ambazo wamepeleka fitna hizo na wakazifanya nchi hizo zikaendelea kuishi katika hali ya machafuko miaka nenda rudi, mpaka hivi sasa baadhi ya nchi hizo zinakwenda mbio kurudisha amani na utulivu bila mafanikio. Tujitahidi sana Watanzania, tusiwe ni vyombo vinavyotumiwa na maadui kwa lengo la kuichafua na kuiharibu amani hii ambayo ni tunu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Yako mambo mengi na mengine biidhnillahi tabaraka wa taala yatakuja elezwa insha Allahu tabaraka wa taala katika siku za usoni. Tumwombe Allah subhanahu wa taala atujalie katika waja wema min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana allahumma aminna fi awtanina wa aslih wa waffiq wulata amrina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يحفظكم